بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. إنا أعطيناك الكوثر Biz sana haqiqatan nurg'un yaxshiliklarni ato qildik. فصل لربك وانحر Parvardigoring uchun namoz o'qig'in va qurbonlik qilg'in. إن شانئك هو الأبتر حقيقة سنين دشمنان نام نشانه قلميدو